Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Անտոնելություններ Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը հայտարարել է Ղարաբաղի հարցում ձեռքբերված համաձայնությունների կատարման անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանում Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի վերաբերյալ վկայությունները եւ ապացույցները կրկին բարձրաձայնման կարիք ունեն։ Հայաստանում կստեղծի Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի մեդիա պետական հաստատությունը։ Տոնական իրադարձություն Մայրաքաղաքի փողոցներից մեկում Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 ահասցեյում բնակարանամուտի արարողություն էր։ Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան համայնքը նոր դպրոց կունենա։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է հայ հեղափոխական դաշնակցություն գուսակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամներին, կենտկոմի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է կենտրոնական կոմիտեի նորընտիր անդամներին, նրանց մաղթել արդյունավետ աշխատանք, ընդգծելով, որ քաղաքական ուժերի հետ մշտական խորհրդատվությունները կարևոր նշանակություն ունեն երկրի արժև ծառացած տարբեր խնդիրներ արդյունավետորեն լուծելու տեսանկյունից։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ՀՅԴ Արցախի կենտկոմի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հայտնեց, որ հունվարի 27-ից 28-ը տեղի է ունեցել ՀՅԴ Արցախի կառույցի բարձրագույն շրջանային ժողովը, ուր քննարկվել է անցած երկու տարիների ՀՅԴ կենտրոնական կոմիտեի գործունեությունը, ընտրվել է նոր կենտրոնական կոմիտե անդրադարձել ենք առաջիկա երկու տարիների մեր անելիքներին, երկրի ներքին եւ արտաքին հիմնախնդիրներին ենք անդրադարձել, պատրաստակամությունը հայտնել հույդա Արցախի կառույցի եւ ընդհանրապես Դաշնակցության կառույցի ուժերի ներգրավումը, այն մարտահրավերների դիմակայմանը եւ այն հիմնախնդիրների լուծմանը, որ ծառացած է մեր երկրի արչեւ։ Նախագահը իր հերթին պատրաստակամությունն է հայտնել, շնորհավորելով հույս հայտնել, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի ավելի խորը եւ բազմակողմանի քննարկումների եւ նաեւ համապատասխան երիտասան եզրահանգումների առումով։ Այդ իսկ առումով մենք գոհ ենք դիտակցում ենք այն քաղաքական պատասխանատվությունը, որ ունի այսօրվա մեր կենտրոնական կոմիտեն։ Իսկ երեք Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանին։ Նախագահը կարևորել է Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի հետ փոխգործակցությունը, այն համարելով պահանջված Արցախի համար։ Հանդիպանը մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Քննարկվել են Արցախում բարձրագույն կրթության զարգացման, հայկական երկու պետությունների միջբուհական համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Արշալույս Թարվերդյանը։ Առաջինը ներկայացրեցի, որ ազգային agrarային համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ այն գույքը եւ սարքավորումները, որոնք տրված էր մասնաճյուղին օգտագործման, արդեն նվիրատվության կարգով փոխանցվում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանին, դա հարցերից մեկն էր։ Երկրորդը մենք պարտավորվածություն ունենք այն ուսանողների արչև, ովքեր ընդունվել են agrarային համալսարանի մասնաճյուղ մենք պարտավորվել ենք, որ նրանք ավարտելուց ստանալու են Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի դիպլոմ։ Բնականաբար դիպլոմը մեխանիկորեն չի շնորհվում, այլ ենթադրում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, գիտելիքների ստուգում, ազգային agrarային համալսարանի կրթական չափորոշիչների եւ սահմանված ձևերի եղանակների միջոցով կստորագրենք համագործակցության հուշագիր կրկնակի դիպլոմների տրամադրման վերաբերյալ համաձայնագրում հստակ կնշվեն այն սահմանները եւ ոլորտները, որտեղ ագրարային համալսարանը կունենա մասնակցություն, իսկ հետագայում մենք մեր գործառույթները կիրականացնենք ունենալով 3 տարվա համագործակցության փորձ։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը երկորի աշխատանքային այցով ժամանում է Արցախ։ Այցի ընթացքում Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հետ հուշագիր կստորագրվի պատմամշակութային ժառանգության պահպանության բնագավառում համագործակցության մասին։ Փաստաթուղթը նախատեսում է ոլորտային փոխգործակցություն, համագործակցություն պատմամշակութային անշարժ հուշարձաների պետական հաշվառման, պահպանության, վերականգնման, օգտագործման, հնագիտական հրատապ հուշարձանների կադաստրի վարման ոլորտներում եւ այլն։ Ծրագրերի իրականացման նպատակով կստեղծվեն համատեղ աշխատանքային խմբեր։ Արցախի իր պաշտոնակցի հետ Արմեն Ամիրյանը քննարկելու է նաև Գորիսը ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի մի շարք միջոցառումներ դեպի Արցախ ընդլայնելու կոնկրետ հնարավորությունները։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ձեռքբերված համաձայնությունների կատարման անհրաժեշտության մասին։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ալֆանուն պատասխանելով ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընդլայնման հետևանքով բանակցային գործընթացի համար օգուտի մասին հարցին նշել է, որ Իտալիայի նախագահությունը շատ կարևոր է համարում կազմակերպված աջակցության ցանկացած ձևը, որը չափազանց օգտակար կլինի դրված նպատակներին հասնելու համար։ Աշխատանքը, որը կատարվել է եւ պետք է կատարվի, համապատասխանում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, նշել է Իտալիայի արտգործնախարարը։ Նա աջակցություն է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը։ Պետք է տարբերակել փողզիջումներ հասկացությունը քաղաքագիտության մեջ եւ ընդհանրապես հանրային ընկալումներում։ Այս մասին ասել է փորձագետ Նարեկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով, եթե հակամարտություններում լինում են հաղթող եւ պարտվող կողմեր, ապա լարվածություն է առաջանում եւ որոշակի ժամանակ անց հակամարտությունը վերսկսվում է։ Ըստ այդմ նա բնական է համարել, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները կողմերին կոչ են անում փոխզիջումների գնալ։ Միջազգային հանրությունը եկել է այն եզրահանգման, որ ցանկացած հակամարտության հիմքում պետք է դրվի փոխզիջումների բանաձևը, այսինքն չպետք է լինեն ակնհայտ հաղթող եւ պարտվող կողմեր։ Երկու կողմի շահերը massam պետք է բավարարվեն, նշել է նա, նկատելով, որ այս ընկալմամբ են այսօր առաջնորդվում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում միջնորդ երկրները եւ նման ընկալում ունի նաեւ հայկական կողմը։ Հայկական կողմը բավականաչափ վկայություններ եւ ապացույցներ ունի Ադրբեջանում Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի վերաբերյալ դրանք կրկին բարձրաձայնման կարիք ունեն։ Այս մասին Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների մշտական խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստից հետո ասել է հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նրա խոսքով դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ամերիկյան, եվրոպական եւ նույնիսկ ռուսական քաղաքական շրջանակներում վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում նոր մարտիկ են մտել քաղաքական դաշտ, որոնք բավարար չափով տեղեկացված չեն Ադրբեջանում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների մասին։ Մեր պարտքն է մշտապես պահել այս թեման օրակարգում եւ ոչ մի դեպքում չպետք է մտածենք, որ բոլորն արդեն ամեն ինչ գիտեն այս մասին, ասել է խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Հայաստանում կստեղծվի Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի մեդիա պետական հաստատությունը։ Զինված ուժերի ստուդիա պետական հաստատությունը, սպաների տունը եւ հայ զինվոր պաշտոնական թերթը կմիավորվեն եւ կվերափոխվեն մեկ պետական կառույցի՝ զինված ուժերի մեդիայի Այդ ռեսուրսների համախմբումը կբարձրացնի գործողությունների արդյունավետությունը, որոնք ուղղված կլինեն բանակի եւ հասարակության միջև կապերի ամրապնդմանը, երիտասարդության հայրենասիրության ոգով դաստիարակմանը, ազգային ինքնագիտակցության բարձրացմանը, տեղեկատվական ոլորտի հետ համագործակցության զարգացմանը, հնարավոր հակառակորդի տեղեկատվական քարոշչության գնահատմանը, սոցիալական ցանցերում տեղեկատվական ճնշման հակազդմանը եւ զինված ուժերի դրական իմիջի ձևավորմանը։ Հարկավոր է, որ ռազմավարությունը հարմարեցվի այսօրվա պայմաններին, թեպետ կան գլուխներ, որոնք կարծում եմ նույնությամբ կմնան։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության խորհրդական խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հայեցակարգի փոփոխության հնարավորությանը։ Նա գտնում է, որ նախագահի հայեցակարգի փոփոխության առաջարկը ճիշտ է, քանի որ առաջացել են նոր խնդիրներ, որոնց հետ կապված լուծումների փնտրտուք պետք է տեղի ունենա եւ արցանագրվի փաստաթղթում։ Իսագուլյանը չի բացառել, որ առանձնակի ուշադրություն կդարձվի Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացմանը, ինչպես նաեւ կփոխվի Թուրքիայի նկատմամբ թիրախավորումների տրամաբանությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք մայրաքաղաքի փողոցներից մեկում տոնական իրադարձություն էր։ Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 ահասեյում բնակարանամուտի արարողություն էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 հասցեում գտնվող նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի հանրակացարանի վերակառուցումը կատարվել է երկրի նախագահի հանձնարարականով։ Շենքի գույքագրման եւ ուսումնասիրման պահին այնտեղ բնակվում էր 71 ընտանիք։ Առայժմ վերակառուցվել եւ շահագործման է հանձնվել շենքի միայն մեկ մուտքը 20 բնակարանով։ Շինարարական աշխատանքներից հետո բնակարանով կապահովվի եւս 30 ընտանիք։ Մյուս 21 ընտանիքների հարցը Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության Մարտիրոսյանն բնակարանային հարցերի վարչության պետ Արթուր Մուսայելյանի խոսքով կլուծվի հետևյալ կերպ։ Մնացած 21 ընտանիքը ապահովելու են Ստեփանակերտ քաղաքի տարբեր բնակավայրերում։ Նախքան բանալիների հանձնման արարողությունը շենքի 6 ընտանիքների միջև տեղի է ունեցել վիճակահանություն։ Պատճառն այնն է, որ նախկինում շենքը շատ խիտ էր բնակեցված։ Վերակառուցումից հետո հնարավոր չէր պահպանել այդ խտությունը, եւ քանի որ բնակիչները խնդրել էին պահպանել իրենց նախկին բնակարանների հարկն ու դիրքը, ապա ան անհրաժեշտ էր երեք ընտանիքների բնակարան տրամադրել մյուս մուտքերից։ Հարցին թե ինչ սկզբունքով են որոշել յուրաքանչյուր ընտանիքին տրամադրվող սենյակների քանակը, Արթուր Մուսայելյանը պատասխանեց. Իսկ սկզբանը պայմանը սենց է, ով ինչ սենյակ զբաղեցնում է, այդքան էլ պետք է հատկացվի։ Այսինքն մենք բարելավում ենք տվյալ ընտանիքի կոմունալ հարմարությունները։ Այսինքն եթե ընտանիք ուներ երկու սենյակ, ուրեմն երկու սենյակից խոհանոց, անհանգույց եւ միջանցքն է։ Ինքը պահպանում է իր երկու տասնսենյականոց բնակարան։ Բացառությամբ ղարքավիճակ ունեցողն է։ Շենքի յուրաքանչյուր հարկում կա 4 բնակարան, երկուսը մեկական սենյակով, մեկը երկսենյականոց եւս մեկը երեքսենյականոց։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը դրվեց նախարարության վարչության պետ Արթուր Մուսայելյանին եւ Պետրոսյանների ընտանիքի մանկուց հաշմանդամ որդուն։ Նրա հայրը Իգոր Պետրոսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ 1 ամիս անց արդեն տեղափոխվելու են նոր բնակարան։ 13 տարի մնացել եմ այս Ալեգ Մանուկյան հայր 120 հանրակացանում, այսօր մեր կառավարության կողմից, մեր իշխանությունների կողմից մեզ բարի լավում են նվիրաբերել։ Կրկնակն եմ շնորհակալություն հայտնում, որ իմ հաշմանդամ երեխայի համար միած սենյակը նորից նվիրաբերել են իրանք։ Շենքի բնակիչներն ուրախությունից հուզվել էին։ Սվետլանա Դանիելյանը, ով 1970 թվականից ապրում է հանրակացարանում, դժվարությամբ էր զսպում իր արդյունքները։ Վատ հարմարությունների դիմացալ ենք ամեն ձեւի։ Հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում, որ տվալա ինձ 2 երկու սենյակ տեղից հարցից հետ միացին եւ շատ-շատ գոհում Նշենք, որ շենքի մյուս հատվածի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել տարեվերջին, իսկ մինչ այդ վարձով ապրող բնակիչների բնակարանավարձը փոխհատուցվում է պետության կողմից։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մոսկվայի հայ վնասվածքաբան օրթոպեդների ասոցիացիայի մասնագետները փետրվարի 16-ից 21-ը Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ կիրականացնեն գոնկազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորում, ցնկան եւ ուսային հոդի արթրոսկոպիկ վիրահատություններ, ինչպես նաեւ հետ վնասվածքային բարդությունների շտկում։ Արցախի պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան համայնքում կառուցվում են նոր դպրոց։ Քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության գլխավոր մասնագետ Լևոն Հարոյանի խոսքով շինաշխատանքներն սկսվել են 2014 թվականի վերջերին եւ շենքը շահագործման կհանձնվի 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։